Edhe sot jemi në takimin e radhës me ciklin e ligjëratave Mbikëqyrja hyjnore, ku bosht i trajtimit është përzgjedhja e ngjarjeve të caktuara, rasteve të ndryshme që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj si shkak për këtë ngjarje apo domthonë këtë problem që ka ndodhur e kështu me radhë ka zbrit ndonjë ajet që ne pastaj e trajtojmë së bashku. Në takimin e kaluar kemi filluar me e trajtu një ngjarje që realisht ka shpërfaqur qasjen e gabuar të njerëzve në disa situata të caktuara. Si pasojë e një tradite të gabuar, si pasojë një perceptimi, domethonë të devijuar, ata kanë pasur një qasje të gabuar. Dhe Allahu xhelle ve ala e ka trajtuar këtë problem dhe ua ka dhënë udhëzimin e duhur se si duhet të kemi qasje të duhur. Dhe të ruhemi nga qasjet e gabuara, ngase ne në jetën e kësaj bote, domethënë realisht vazhdimisht ë kemi ose ose jemi pjesë e proceseve të ndryshme të qasjeve. i qasemi kësaj, i qasemi asaj, me kuptim të asaj që e trajtojmë këtë temë kështu, e trajtojmë këtë problem kështu, i afrohemi kësaj kështu, largohemi, këto janë të gjitha qasje që ne domethënë i bëjmë në jetën e kësaj bote. Por jo gjithmonë këto qasje janë të duhura. Pra ka qasje të gabuara. Dhe si shembull të qasjeve të gabuara e kemi trajtuar ë përmes pikave të ndryshme takimin e kaluar. Edhe shembullin, po edhe pastaj disa udhëzime të ndryshme që realisht e shpërfaqin apo apo tregojnë manifestimet e ndryshme të qasjeve të gabuara. Dhe pjesa e dytë e kësaj ligjërate është, domethënë, tash ka të bëjë me qasjen e duhur. Qasja e duhur, karshi çkafit, karshi shumë temave. Mirëpo unë sot do të trajtoj disa nga ato, ngase qasja e duhur nënkupton që ti realisht çdo pune, që don me e kry, çdo detyre që don me e kry, çdo qëndrim që don me ndërmarr, çdo problem që don me e shëru dhe me e trajtu, duhet të ketë qasje të duhur. E këto janë të shumta. Domethënë brenda ditës ne kemi nevojë për dhjetra apo qindra qasje të caktuara që të gjitha duhet të jenë të duhura, të ruhemi nga gabimet. Prandaj shembujt mund të jenë të shumtë, mirëpo unë dua që të marr disa e, fusha të rëndësishme të jetës tonë ku e, qasja jo vetëm që është e gabuar, po shumë e kushtueshme. Se ka qasje në fusha të caktuara mund të jenë të gabuara, mirëpo të riparueshme dhe jo me pasoja të mëdha. Mirëpo ka fusha ku qasja është tejet e rëndësishme, e domosdoshme dhe qasje e gabuar shumë e kushtueshme. Prandaj është shumë e rëndësishme të kemi qasje të duhur në këto fusha dhe në këto dimensione. Sikur për shembull, ë ë njeriu që gabimisht mund ta prekë një lodër që është me bateri 1 volt e gjys, ka qasje të gabuar dhe ai ka një lloj një lloj do do energjie që e prodhon, mirëpo jo me pasoja. Nuk ndodh kurrgjë, ose maksimumi mund të ndodhë një dridhje e vogël e lkurës në gisht, por asgjë më tepër. Por kur e prek për shembull prizën që ka voltazh të madh ose një trafo e kështu me radhë. Nuk është njëjtë sikurse me iu qas trafos, sikurse me iu qas një kerri me bateria të fëmijëve, por ndallon kjo. E pse edhe kjo qasje, kjo qasje, por këtu qasja e gabuar është mund të jetë mund të jetë fatale. E këtu mund të jetë për shembull shumë e thjeshtë ndoshta edhe pavërejtur. Prandaj ka fusha në jetë të caktuara që duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe duhet që të kemi qasje të duhur në gjitha elementet apo njësitë e kësaj fushe. përdojmë nga disa tjera. Andaj, unë sonte desha që t'i përmendi këto fusha, jo gjithë ato që janë të rëndësishme, se ka shumë ma shumë se kaq ngase një ligjëratë si kjo nuk i përfshin gjitha këto, nuk ka mundësi me i përfshi gjitha këto, mirëpo konsideroj se këto janë nga më të rëndësishmet në jetën tonë që duhet t'i kemi parasysh. Me sa gjithë më tepër Allahu thotë, ve'tul bujute min ebuabiha. Qasjuni shtëpijave të juaja, përmes dyerve. Don shtëpia këtu nuk është vetëm ajo shtëpia ku banojmë ne, por çdo shtëpi në këtë botë, në kuptim ë shtëpisë së zgjidhjes, shtëpisë së kësaj, shtëpisë së qasjes nga dera, nga porta e duhur, që jep me kuptu se gjithçka në këtë botë ka derë, gjithçka në këtë dynja ka një portë. Pra duhet ta njohim portën, duhet ta njohim derën që të futemi pikërisht nga dera nga porta, që të jetë qasja e duhur pastaj në këtë situatë apo karshi kësaj shtëpie. Nëse e kuptojmë këtë, atëherë fillojmë me qasjen e duhur në fusha të ndryshme. Padyshim se ë fusha më e rëndësishme dhe dhe dhe dhe dhe, dhe shtegu më i rëndësishëm në jetën tonë është fusha e adhurimit ndaj Allahut të Madhëruar, apo shtegu i adhurimit ndaj Allahut të Madhëruar. Se adhurimi është qëllimi i krijimit. Realisht ë ë ë ë qasja jonë karshi këtij qëllimi të krijimit, karshi adhurimit është edhe realisht përcaktuese për lumturinë tonë në këtë botë dhe për shpëtimin tonë në botën tjetër. Pra nuk është e thjeshtë. Dhe njerëzit karshi këtij realiteti kanë qasje të ndryshme. Disa realisht disa realisht nuk i qasen adhurimit fare, e injorojnë, e refuzojnë, nuk po flasim për ta, por ka shumë nga njerëz që i qasen adhurimit, por jo të gjithë nga dera e adhurimit. Dhe disa forma të qasjes së gabuar ndaj adhurimit i kam përmendur në takimin e kaluar. Ne tash do të vazhdojmë me qasjen e duhur ndaj adhurimit. E para që duhet të kemi parasysh do të udhëzimi i parë për qasje të duhur karshi adhurimit është që t'i qasesh adhurimit ndaj Allahut xhalla xhelaluhu nga pozicioni i të qenit rob i tij. Rob i tij. Nëse nga njëre për shembull njerëz i qasen adhurimit, por nga pozicione të ndryshme që nuk mundësojnë pastaj realizimin dhe funksionimin e adhurimit si duhet. Për shembull, ë uh, nëse i qasemi adhurimit nga pozicioni i robit, atëherë ne jemi shumë të disiplinuar, jemi shumë të dëgjushëm, jemi të nënshtruar, pa rezerva, pa hamendje, pa kontestime, dhe ky nënshtrim na duhet neve. Në që se njeriu është ai që e përzgjedh kur don ai m'iu nënshtru Allahut xhelle ue ala. E përzgjedh në çështje don ai m'iu nënshtru Allahut tebareke ue teala. Edhe kjo është adhurim. Mirëpo qasje e gabuar e adhurimit. Ngase robi nuk ka vullnet. Robi nuk ka dëshirë. Robi nuk ka mendim. Robi ka nënshtrim. Normalisht, ë, ky pozicion, në çdo situatë në këtë dunja është nënçmues, është përbuzës, është i keq për njerin, përveç në raport me Allahun tebareke ue teala. Prandaj njeriu që e robnon diken, duke e zhvesh nga e drejta e tij për me jetu, nga mendimi i tij, nga e drejta e tij për t'u shpreh, ky bën keq, kjo zullum dhe kjo robni është negative. Mirëpo karshi Allahut xhelle ue ala, kështu duhet të jemi. Rob i cili zbaton detyrat, nënshtrohet dhe përulet, nuk diskuton, nuk konteston, madje edhe nuk e kushtëzon me e kuptu për çfarë bëhet fjalë. E kuptoi mirë, s'e kuptoi, vazhdon tutje. Ky është robi. Rob i Allahut tebareke ue teala. E vetmja situatë, kur të bën nder me kanë rob, është kur i Rob i Allahut xhele ve ala. Ndërsa, çdo robni tjetër, e që njeriu detyrimisht bëhet pjesë e saj, në mungesë të qenit rob i Allahut xhele ve ala është nënçmuese, është shkatërruese për njeriun. Ajo që e plotëson këtë më mirë është edhe e dyta, domethënë qasja e dytë, karshi adhurimit është që t'i qasemi adhurimit përmes shpalljes. Shiko, pozicioni dhe tashmë korridori. Nga pozicioni i qenit rob, ti ki me dëgju urdhrin dhe ki me zbatu, kaq. Pavarësisht kohës, vendit, situatës, e kështu me radhë. Nëse e kërkon nga ti zotni yt, Zoti xhele ve ala. Ndaj nënshtrim, semina ve atana, dëgjuam dhe u nënshtruam, s'kam me menu. Në adhurim nuk ka kështu. Nëse bëhet fjalë për urdhër të prerë te Allahu xhele ve ala, ka zbatim. Nuk ka, nuk ka ë ë ë një lloj një lloj ë ë shqyrtimi të kërkesës hyjnore s'a është kjo me zbatu apo çfarë kena me bo, nëse bie ndesh me interesin tonë. Nuk ka kështu. Ka dëgjuam dhe kjo është qasja e duhur. Kjo është qasja e duhur karshi adhurimit. Qasja e robit. Kaq robi tash pozicion i përcaktum. Përmes cilit korridor i qaset adhurimit tash, qysh e zbaton? Përmes shpalljes. Nuk ke mundësi Allahun me adhuru si duhet nga asnjë pozicion tjetër përveç nga pozicionit të qenit rob. Nëse Allah kështu ka thënë, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Xhinët dhe njerëzit nuk i kam krijuar për tjetër pos që zakonisht e përkthejnë që të më adhurojnë. Mirë, po nuk o vetëm të më adhurojnë. Nuk i kam krijuar për tjetër pos që të jenë robët e mi. Mua të më shërbejnë, mua të më adhurojnë. Rob, ja'budun, e ka, ka ardhë me foljen ja'bud që është me prejardhje të fjalës abd, rob, ti rob. Mirëpo robi do udhëzime, Me çka me punu? Qasja e dytë e duhur karshi adhurimit është qasja përmes shpalljes. Nuk ki mundësi, sikurse me adhuru Allahun xhele ve ala si duhet, përveç nga pozicioni i robit. Dhe nuk ki mundësi me adhuru Allahun si duhet, përveçse përmes shpalljes. Do me thënë ti te Allahu arrin përmes Allahut. Gjitha rrugët tjera janë të mbyllura. Nuk ka rrugë të hapur që çon tek Allahu xhele ve ala, përveç asaj që e ka lënë Allahu të hapur. përmes udhëzimeve të shpalljes me atë që ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çdo qasje tjetër, un, ne mund ta bëjmë një veprim të caktuar, për shembull, mendojmë që është i mirë. E çka ka të keqe këtu? Nuk bëhet fjalë e keqe e mirë. Këtu ne nuk i bëjmë fjalë. Ne vetëm themi, a është e legjitimuar, nuk është e legjitimuar. Do thotë, robi nuk është ai që përcakton, shikoni sa bukur pas rregullit të adhurimit. Robi nuk thotë e mirë, e keqe, e çka ka të keqe. Jo. por ai flet atë që i shpallet, do shpallja është me rëndësi, të nderuar dhe të çmuar, shpallja, çka thotë shpallja, çka thotë Zoti, kjo është qasja e duhur, këtë adhurim, këtë përkushtim, këtë praktikë që e bëjmë, a është e legjitimuar, a është e legjitimuar, Çka thotë shpallja për të? Jo, kjo s'është pjesë e shpalljes, nuk është pjesë e shpalljes, ama mirë me bo. Jo, nuk ka mirë. Qasje e gabuar është. Çdo gjë që nuk e legjitimon shpallja është qasje e gabuar karshi adhurimit ndaj Allahut të Lartësuar. Është qasje e gabuar në adhurim Në adhurim ndaj Allahut të Madhëruar, gabim. Prandaj qasja e duhur është përmes shpalljes. Ne gjithashtu nga udhëzimet e duhur duhet të kemi parasysh tek tek qasja, edhe pse kjo shpallje këtë e shpjegon pastaj. Mirëpo një detajzim për me e pas më të qartë. Kur bëhet fjala për adhurimin, duhet të kemi qasje gjithëpërfshirëse në adhurim, jo qasje selektive në adhurim. Selektive për shembull, disa obligime i kryen. e fal namazin, sepse kjo është nga më e rëndësishmja, e agjeron, mirëpo, adhurimin e percepton si, domethënë, një, një, një tërësi adhurime të caktuara rituale që i kryen dhe merr fund. Merr fund e, procesi i adhurimit jo. Kjo qasje e gabuar. Ngase, tregti kur bën, Kjo është pjesë e adhurimit apo nuk është? Jo, tregtia s'është pjesë e adhurimit, adhurimi është në xhami, e gabim është. Qasja e duhur në adhurimin ndaj Allahut të Lartësuar është kur përfshin tërë jetën. Ngase për adhurimin, dijetarët kanë thënë se është një emër, një term përmbledhës që në vetën e tij është një tërësi që përmbledh në vetën e tij çdo fjalë, çdo vepër, çdo besim, çdo qëndrim, çdo lëvizje që Allahu e don. Sa herë të flet që Allahu e don, ti adhurim bën. Sa herë të vepron diçka, një vepër që Allahu e don, në emër të Allahut e bën, Allahu e don. Çdo lëvizje është adhurim. Edhe gjumi është adhurim. kur bëhet mbrena kornizave të adhurimit, pra e qasja jonë, ndaj adhurimit dhe në vepra duhet të jetë qasja gjithëpërfshirëse. Në çfarë, në çfarë kuptimi, ta përfshin tërë jetën tonë. Nëse adhurimi nuk e përfshin tërë jetën tonë, andaj për aq sa kanë mbetur pjesë të jetës tonë të përjashtuara nga koncepti i adhurimit, për aq ne kemi qasje të gabuar ndaj adhurimit. Pra nisi me kuptu këtë, e gjitha, edhe gjumi, edhe gjitha këto, Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe edhe jetën private, intime mes bashkëshortëve e ka in, e ka inkuadru brenda konceptit të adhurimit. Dhe janë çudit sahabët kanë thënë ja Resulullah dikush realisht shfryn epshin ë do të thonë me me me me partner me gruan e tij ose gruaja me burrin e saj kështu me radhë, edhe për kët do të thonë njeriu mund të trajtohet se është është pjesë e shpërblimit, ka thënë po, nëse të njëjtën e bën haram, çfarë ndodh? Dënohet. Një fjalë e thënë, është pjesë e adhurimit. Buzëqeshja pjesë e adhurimit. Gjumi pjesë e adhurimit. Gjitha këto mund të jenë. Dhe duhet të jenë. Pra duhet të kemi qasje në adhurim, qasje gjithëpërfshirëse. Duhet e tërë jeta jonë të përfshihet në adhurim. Ky është proces, por që duhet vazhdimisht të jetë aktiv. çdo pjesë të të të të të gjithmonë të të bëjmë edhe edhe inspektime të caktuara në jetën tonë. Inspektoje, kontrolloje kjo pjesë, a është në adhurim, nuk është, integroje. Mos lejo asnjë pjesë të jetës tënde të jetë e paintegruar në sistemin e adhurimit. Qasja e duhur është qasja e përjetimit, e ndin, e përjeton. Çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa ju'ilat wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah." Freskia e shpirtit, flladi shpirtnor, më është bërë namaz. Unë kur të falna realisht pejgamberi ka thon, është kënaqësi e veçantë. Njerëz që kanë përjetuar ë ë ë deri në atë masë që disa nga dijetarët kanë thënë kur kur kur kur e kanë përjetuar adhurimin, e kanë ndi veten aq mirë, aq rehat, sa që kanë thënë, në qoftë se njeriu kështu ndihet në xhenet, bajagi vend i mirë koka xheneti. Shikoj ata e kanë përjetuar një farë xheneti në këtë dunja përmes shkafit, përmes adhurimit. Prandaj qasja në adhurim duhet të jetë edhe me përjetim, me ndikim. Ky adhurim duhet me ndiku në jetën tonë. Namazi ndikon në sjelljen tonë, e sjellja ndikon në agjerimin tonë, e kështu me radhë. Është sistem i kompletuar. Por në qoftë se qasja ndaj adhurimit është vetëm qasja e zbatimit me kry, por jo e ndikimit, është qasje e gabuar. Qasja e duhur në adhurim është qasja e zbatimit e nënshtrimit me kuptime që i cekëm më herët, mirëpo që realisht pastaj shkakton një përjetim dhe ndikim përmirësues dhe formues në jetën tonë të përditshme. Nga udhëzimet e duhura për qasje të duhur në adhurim është edhe vazhdimësia. nuk nuk duhet të kemi qasje në adhurim sezonale, periodike, si pasojë e situatave të caktuara, jo, e vazhdueshme, e vazhdueshme, e pandërprerë. Wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Allahu tha, adhuroje Zotin deri në vdekje, pa ndal, fare pa ndal. Kjo qasje e duhur, mirëpo me shkëputje, me eufori, me sezona, me periudha të caktuara, gabim, e vazhdushme, konstante, e pandalur. Në këto janë disa udhëzime që japin me kuptu si duhet të jetë qasja jonë ndaj adhurimit, në, në, në fushën më të rëndësishme të jetës tonë, në përgjegjësinë më të madhe që kemi në jetën e kësaj bote. Dhe për pjesën më të rëndësishme të jetës tonë që kena me dhan llogari para Allahut të madhëruar. Madje për këtë jetën tonë, siç thashë, duhet të kemi qasje gjithëpërfshirëse në adhurim, e tërë jeta të përfshihet në adhurim, e udhëzimet tjera që, që i përmenda. Edhe pse kjo secila prej tyre ka nevojë pastaj për shkoqitje, për, për shpjegim më të detajzuar, mirëpo besoj që kjo që përmenda mjafton për të treguar se, don, Si, si duhet me kuptu qasjen e duhur në adhurim? Adhurimi është një shtëpi, shtëpi e adhurimit. E ka një portë, e ka një derë, që duhet me u fut nga ajo portë. E ne si duket, meqë po kena problemin në jetën tonë edhe me adhurimin, po edhe me ndikimin e adhurimit e shumë tjera, si duket, nuk kemi futur nga porta e adhurimit si duhet. Apo. Prandaj kjo është udhëzim, "Wa atul buyuta min abwabiha", futuni në shtëpiat e juaja përmes portave, dyerve të përcaktuara për të futur në. Mos hyni në adhurim ka xhami, nga tavani, nga mbrapa, jo, në adhurim duhet me hi. E këto janë këto janë portat e duhura të adhurimit, që i përmenda. Nijeti, shura, shpallja, pastaj do të gjithëpërfshirja e jetës, pastaj edhe ndikimi, përjetimi, vazhdimësia e kështu me radhë. Mirë, kalojmë tash në një fushë tjetër të jetës tonë. Në jetën tonë, ne kalojmë nganjëherë nëpër situata të ndryshme. Ka fitne, ka sprova në këtë dunja. Ka, nganjëherë ndodhin trazira, turbulenca të caktuara, paqartësi, mjegulli të ndryshme. Dhe jo gjithmonë qasja e njerëzve, qasja jonë, karshi këtyre situatave, karshi, karshi këtyre ngjarjeve është qasja e duhur. Dikush në këtë formë, dikush në atë formë, qasja e duhur, karshi kësaj. Për shembull, më së pari në çdo në çdo rrëmuj, në çdo situatë të paqartë, udhëzimi i duhur, qasja e duhur, karshi kësaj është mos nxito në gjykim. Prit pak. Mos gjyko. Ndodh një pandemi menjëherë gjykojmë. E ka bërë këtë, ka ndodhur kjo, ka mos u ngut. Veçan kur nuk pritet prej teje të japësh gjykim. Ngase pejgamberi salallahu alejhi ve selem na ka mësuar që në situata të trazirave të paqartësive mos me nxitu. Madje ka thënë, ai që është ulur është më mirë se ai që është në kom. Ai që është në kom është më mirë se ai që ec. E ai që ec është më mirë se ai që vrapon. Në kuptim se situata sa sa sa më ulur rri, prit pak. Le të qartësohet pak. Le të këndellet pak. Mos ngutemi. Filani është njeri, mos u ngut, kadale. S'po dim. I keq apo i mirë, çka do të thotë? Mos nxitoni në gjykim. Unë mendoj se o kështu. Po më duket që kështu ka me qenë. Tek e fundit nëse duhet me thonë diçka. Por jo me nxitime. Ngase s'ka përfundu ende asgjë. Ende është paqartësia. Ende është mjegulla. Për shembull po për situata të caktuara. Pastaj për shembull nga to është a, a, që a, ë me u kthy tek Allahu tebareke ve teala. Sa herë ka për shembull një paqartësi, një ngjarje e madhe botërore që ndodh në nivel global, nuk dim çka po ndodh, a është për të mirë, a është për të keq, çka ka mbrapa kësaj, çfarë turbulence tundje në jetën tonë që ndodh, fitne e caktuar, kthehu tek Allahu tebareke ve teala. Kthehu në namaz. nxito në namaz. Prandaj mos nxito në gjykim, mos nxito me u përzi në fitne, po nxito me u kthy tek Allahu tebareke ve teala. Nxitimi i vetëm që është i lavdëruar është nxitimi me u kthy tek Allahu tebareke ve teala. Sa më shpejt pendohesh, sa më shpejt kthehesh te Allahu xhele shanuhu, më mirë i ki punët. Të jesh i përkushtuar në adhurim në kohë të trazirave, ë vrasjeve të pakuptimta, gjakderdhjeve të pakuptimta, luftave të mëdha, problemeve të ndryshme. Në këtë situatë ti thjesht i përkushtohesh adhurimit, duke kërkuar nga Allahu qartësim, udhëzim, mbrojtje. Është sikurse me u shpërngul te pejgamberi salallahu alejhi ve selem. Në kohën e tij ku hixhreti ka qenë shumë i lavdëruar, i kërkuar. Të tha dhe muhaxhirët janë elita e, e muslimanëve. Në atë që njerëzit kanë rënë në mospajtim. Ihdini, më udhëza, shiko, më udhëza, o Allah, në rrugën e duhur, në ato raste që njerëzit kanë rënë në mospajtim, kanë mospajtim, kanë telashe, kanë mjegullina, mu Allah më udhëza, ma bën të qartë rrugën, kush thonte kështu? Njeriu që e kishte të qartë krejt situatën, që nuk kishte paqartësi, nuk kishte dilema, thonte kështu. E çfarë themi na? Qa unë atë të jo Allah? I kam ndëgju dy mendime. Nuk po e di si me marrë. Ma mundëso ta, ta, ta kuptoj atë që duhet. Ma mundëso ta marr mendimin që ti je i knaqur. Jo që po kam qef unë me marrë atë mendim. Ose në situatë të caktuar, dy palë nuk po e di, po ta zëmë Allahu e di. E kështu me radhë. Për atë që të përket, për atë që duhet, për atë që nuk duhet, s'ki nevojë me kërku qartësim se nuk duhet. Mirëpo, situatat e caktuara në duhet, fitnet, në fitne, në sprova, në dilema, në probleme, në turbullira, në paqartësi. Kthehu tek Allahu xhele ve ala. Kërko falje, pendohu, adhuroje Allahun xhele ve ala, përmende shpesh, do ta shohsh ndryshe. Gjithashtu nga, nga është me rëndësi edhe, domethonë me u kthy te dijetarët. Shiko çfarë ata po bojnë? Shiko ata ku janë? Nuk mund të jemi më të mirë se ata. Më të dijshëm se ata. Ka njerëz flasin, nguten, pse? Kthehu te ulematë. Kthehu te njerëz të dijshëm. Futu në ombrellën e dijes. Strehohu te shpella e dijes. Të mbrohesh nga rreziqet e ujqve të ndryshëm. Se ka shumë ujq, ka shumë armiq, që në mënyrë ndoshta shumë të butë, shumë inkurajuese, na joshin që të largohemi nga dijetarët, nga hoxhallarët, Madje edhe të kontestojmë kuptimin e tyre, të kontestojmë edhe edhe pregaditjen e tyre, madje devotshmërinë, madje kuptimin e tyre e shumë tjera. Kthehu te ulematë. Dhe gjithashtu nga qasja e duhur në këto situata është edhe të largohesh nga debatet. Atje ishte largohu nga gjykimet, këtu edhe nga debatet largohu. Mos ji pjesë e debateve. Sa orë kena humb duke diskutu, për shumë, për çështje që në fund, as unë e as ti nuk e kemi vendos pikën. Ndoshta ka debate që veç e kanë e kanë shtu paqartësinë, po krahas shtimit të paqartësisë, kanë shtu edhe armiqësinë mes njerëzve. Sa ma pak debate, sa ma pak diskutime. Madje për disa gjëra, fare mos fol hiç. E Haxhaxhi donte me e nxit Seid ibn Xhubejrin, Haxhaxh zullumqari. Ha, çka mendon ti? Çfarë tha Seid ibn Xhubejri? Shiko ky njeri meqëm, këtë dijetar ishte. Megjithatë tha, ajo është një ngjarje që Allahu na ka kursy nga të qenët prezent atje. S'jena konë aty. Allahu na ka rujtë edhe nga ai gjak edhe nga ai konflikt, na ka rujtë. Kam dëshirë që Allahu të na rujë edhe gjuhën. Ka shumë konflikte, shumë probleme, shumë mospajtime mes njerëzve. Allahu të ka kursy, s'je atje. Mos u bë, mos u bë tash pjesa e asaj s'paku me debatin tonë, me diskutimin tonë, meqë nuk jemi kompetent dhe nuk kemi përgjegjësi për këtë. E kjo qasja e duhur, largimin nga debatet, nga diskutimet e panevojshme dhe sterile. Dhe, kjo nuk kupton, kjo nuk nënkupton që në këto situata me konë inferior, me konë gjakftohtë, jo, por angazhohu me atë që bën dobi, me atë që ty të kryn punë, me këtë angazhohu. Ka probleme të mëdha në botë që s'mund ti m'i kry. Madje edhe një mijë vetë Allah me t'jep, ty e mu, s'munëm na. Mirëpo diçka mund të kontribuojmë. Mund të bëjmë diçka të caktuar, çkado qoftë. Bretkoca në kohën e Ibrahimit alejhi selam, mbushte gojën e vogël të saj, me ujë dhe hidhte në zjarr, me, me e fikë zjarrin që ishte ndezë për Ibrahimin alejhi selam. Ajo nuk nuk mund ta fikë, por e bëri atë që mendonte se, domthon me inspirim nga Zoti, domthon se është e duhur. Dhe Allahu xhel-le ve ala e falënderoi për këtë veprim. Duke ndaluar që realisht t'i vrajmë bretkocat pa arsye. Pra një qëndrim i duhur, një qasje e duhur, e një bretkoce, shpëtoi tërë llojin e saj. Pra ka shumë qasje të tila që nëse ne qasemi si individ, si duhet, jo që ne shpëtojmë, po, shpëtojmë popullin, shpëtojmë ndoshta komunitetin, llojin tonë mund ta shpëtojmë. Andaj, merru me atë që t'përket, merru me familjen tane, Madje ma gjanë ki mundësi, merru me rrethin tan, merr, merru me popullin tan, mirëpo mos dil nga rrethi i ndikimit që ki, kaq, ne nganjëherë ndikimi jonë është këtu, apo, dhe e braktisim rrethin e ndikimit, për t'ndiku pozitivisht, dhe kalojmë te rrethet më larg ku aty as nuk na sheh kush, e as nuk na ndin kush, e as nuk kemi çfarë bëjmë. Jo, jo, rri në rrethin tënd, mos dil nga rrethi, Nga rrethi i ndikimit. Tash a është ai rreth i ndikimit vetja jote veç? Familja jote, kabila jote, mahalla, mahalla jote, diçka tjetër ka pas saj, gjithkush e din, mirëpo, rri në rreth të ndikimit, kjo qasja e duhur, dhe aty ndiko për të mirë, me urdhër për të mirë, me ndalim nga e keqja, me porosi, me udhëzim, me aq sa din, dhe sa je kompetent dhe ke përgjegjësi. E kjo është qasja e duhur në fitne, në sprova të ndryshme, pra jo përzime, jo debatet, jo gjykimet, Jo braktisja e asaj që na përket dhe duhet ta bëjmë për të kaluar dikun që nuk na përket apo s'a punë jote, nuk është obligimi joni ai. Andaj merru me rrethin ton, merru me me me me, me ditë, çka ti ku Allahu të ka vendosur, çka përgjegjësi jotja. Kaq Dhe fusha tjetër është e rëndësishme në jetë, është se ne të ndërua vëlla dhe motra në këtë dunja shpesh herë domethënë e e e kalojmë situata të vështira, domethënë problem është me zbatu një kërkesë. Po, ne duhet Allahun me adhuru. Mirëpo nganjëherë ai adhurim nuk është gjithmonë situata të lehta, është situata e komplikuar, e vështirë, e kushtueshme. Dhe gjithmonë i kërkojmë lehtësime. A ka diçka më lehtë? Po Allahu dha pra po lehtësime. Po. Islami është fe e lehtë e para dhe është fe e lehtësimeve. Nuk ka adhurim që realisht në udhërrëfyesin e atij adhurimi nuk është bashkangjitur edhe manuali i lehtësimeve. Nuk ka. Për shembull, a është namazi një nga shtyllat e rëndësishme të adhurimit? Pa dyshim se po. Madje është adhurimi më i rëndësishëm praktik te Allahu tebareke. Namazi. Kërkohet me e falë pesë herë, me marrë abdest, me nejtë në kamë, m'u kthy nga kibla, i ka ato kushte. Por realizimi i namazit përmes të gjitha kushteve, jo gjithmonë është i arritshëm. Jo gjithmonë është i arritshëm. E çka të bëjmë tash? Të dëmtohemi? Përkundër mundësive, dhunshëm të futem në adhurim? Jo, jo. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allahu don me ju lehtësu juve, jo me ju vështirësu. Pra ne shpesh ne flasim Islami është feja e lehtësimeve, e vërtetë është. Mirëpo qasja jonë karshi lehtësimeve a është gjithmonë qasja e duhur? Është e qartë. Prandaj ne jemi dakord, pajtohemi se është fe e lehtë dhe fe e lehtësimeve. Ka lehtësime të shumta. Në çdo në çdo ibadet ka lehtësime. Edhe në besim ka lehtësim, edhe në në namaz, edhe në agjërim ka lehtësim, në të gjitha ka lehtësime. Mirëpo, a kemi qasje të duhur karshi lehtësimeve? E kjo me rëndësi. Kjo është me rëndësi. Se jo rrallë ndodh që qasja jonë karshi kësaj mirësie të fesë tonë, karshi kësaj begatie dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe këtij aspekti specifik që ka islami Shpesh ndoshta kemi qasje të gabuar që ma shumë prishim se që ndërtojmë pastaj. Nga ë qasjet e duhura, qasjet e duhura në rastin e nevojës për lehtësime nga qasjet e duhura është që njeriu të Merr lehtësimin nga argumenti e jo nga mospajtimi i dijetarëve. Për çfarë bëhet fjalë? Lehtësimet duhet të jenë të legjitimuara. Por nganjëherë njerëzit thonë për shembull këtë mendim, këtë çështje ka dy mendime, ka tri mendime, ndodh mospajtimet kanë ndodhur te ulemat. Nuk është problem mospajtimi, nëse menaxhohet si duhet dhe kemi qasje të duhur karshi mospajtimit. Mirëpo, me thënë ka hilaf, masi ulemat janë mos, mos, mospajtu, ne e marrim këtë mendim më të lehtë, kështu masi ka mospajtim. Jo, qasja jonë për të përfitu nga lehtësimet nuk, nuk duhet bërë nga porta e mospajtimeve, por nga porta e argumentit dhe legitimitetit. Se nganjëherë ka mospajtim, ama ai mospajtim nuk është gjithmonë i ndërtuar në argumente, ose jo gjithmonë, për shambull, e, mund të bindemi me gjitha opsionet e prezentuara në tavolinë. O është e qartë se kjo ka argument. Disa ulema e, nuk janë pajtuar me disa tjerë, për shkak se u ka mungu argumenti. Dhe në mungesë të argumentit, janë shërby me disa argumente tjera më periferike, dhe nuk janë pajtu me ta. Këto janë arsyet e ulemave, Ata i kanë arsyet e tyre, ngase ata kanë dhënë mundin. Mirëpo ti e ke argumentin, ti e ke shpjegimin e duhur. Nuk duhet tash që në emër të lehtësimeve që me u qasë lehtësime nga porta e mospajtimeve e të braktisim portën e shpalljes. Ne jemi të obliguar për shpallje. Të marrim mendimin që i ndërtuar në bazë të argumenteve dhe shpalljes. Kjo është me rëndësi, që është i saktë, që është interpretim i bazuar, Por jo çdo mospajtim të jep të drejtë tash me me zgjedh mendime, me fontanë dëshirash. Ka disa mendime ti zgjidh cilin dush mendim. Jo, jo, jo. Duhet me ditë kët mendim pse po e zgjedh. Dhe qasja ndaj lehtësimeve nuk duhet të jetë kah kah porta e mospajtimeve që ne në emër të këtyre mospajtimeve të marrim cilin mendim po na bën më më tamam. Jo, jo. Cili mendim është më bindës, më afër shpalljes, argument e kështu me radhë. Kjo qasja e duhur në rast të kërkimit të lehtësimeve. Gjithashtu në, e, e, në, në rastin e kërkimit të lehtësimeve, duhet që e, kur kërkojmë lehtësim, ta prezentojmë problemin, hallin tonë, vështirësinë tonë, sinqerisht dhe nga gjitha anët dhe tamam si duhet, realisht, Pa stërmadhime, as pa stërzvogëlime. Tamam, qysh është puna. Se dikush vjen nganjëherë, për shambull, po e vërtetë se kjo situatë që e pa po përmend kështu, por e stërmadhon shumë, e hiperbolizon shumë, edhe normal në bazë dikush, jo, ti s'e ki obligim këtë, ose jo, ti s'e ki ndaluar këtë, ngase në ba, bazë situatës e përshkrimit. Ndëgjo, dijetari, hoxha që ti e pyt, ai është, ai është realisht peng i pytjes tënde, qysh është pytja ai të përgjigjet. Ka mundësi me dhënë përgjigje për lehtësime. Mirëpo kjo nuk të shkarkon nga barra e përgjegjësisë ditën e takimit me Allahun tebareke ue teala. Allahu ta din si po pyet. Pa hile, pa mashtrime, pa cungime, pa kurdisje të përgjigjes ose situatën në formë të caktuar. Sinqerisht, tamam, komplet, të gjitha vendosi në tavolinë. Kjo është kështu. Realisht ç'është do të thotë. Pa ndikim emocional, as interes asgjë, realisht. Dhe përfit qasja tash në këtë rast për të përfituar nga lehtësimet është e duhur. Ngase ne e kemi prezantuar si duhet, e kemi bërë pyetjen si duhet, e kemi pyetur personin e duhur adekuat, atëherë në këtë rast ne nuk ka hile, nuk ka mashtrim. Ose nga njëri për shembull, pe hile që bën njëri për shembull, ë ë shkon e pyet një hoxhë që paraprakisht e din si ka me dhënë përgjigjen. Dhe nuk e pyet kët hoxhë, nëse paraprakisht e din si e jep përgjigjen. Edhe bën hile. Shkon e pyet atë, po do dallon e pyet hoxhën apo. I kom pyet hoxhallarët. E vërtetë, ama pse i ke pyet bash këta për këtë pyetje? E pse për do pyetje tjera s'i pyet ata po i pyet këta? Pse? Unë nuk kem nevojë me m'rrëfy mu, as unë ty. Por, çka i thush Allahut tebareke ue teala? Kur të pyt, pse e ke pyt këtë? Pse për këtë mesele e ke marrë mendimin e këtij? Pse? Nuk ka problem me marrë mendimin e, e, e dijetarëve. Okej, okay, është në rregull. Mirëpo pse? Kjo është me rëndësi. Për shkak se argumenti i tij më bindës është Ama Allahu e din si u binde. Prandaj qasja e duhur është qasje e sinqertë, qasje qasje komplet e shpjeguar, pyetje mirë e formuluar, e formuluar, adresë e duhur ku e kërkojmë pyet përgjigjen tonë. Kjo është qasje e duhur për lehtësime. E kur vijnë lehtësimet pastaj, vijnë nga porta e duhur, janë të merituara. Ngase lehtësimet që të vijnë përmes xhamave ose përmes mas perdeve ose nën tavolinë, nuk janë lehtësime që të bëjnë nder as ty as mua. Dhe nga qasja e duhur është që, domethënë, ajo që përmena. Kije parasysh se ki me dalë para Allahut të Madhëruar. Kaq. Ai e din pastaj, a ke pas arsye E po aty ditën e gjykimit para Allahut, kush ka me të mbrojt? Kush ka me të mbrojt? Këtu e angazhon avokat edhe aftësia e avokatit, njoftësitë e kështu me radhë, e kanë përmbys çështjen. Mund ndodhë kështu. E po te Allahu xhel-le ue ala. Pra qasja e duhur, karshi, e, e, e lehtësimeve, që të përzënë ngarkesat është dhe të kemë parasysh se kena me dalë para Allahut të Madhëruar. Mirë, një dimension tjetër me rëndësi të nderuar, vëllezër dhe motra që është i rëndësishëm, që të kemi qasje të duhur karshi, a, kësaj fushe është edhe fusha e mëkatimit, fusha e adhurimeve, po, edhe fusha do të thotë, e, e, e fitneve, fusha e lehtësimeve, fusha e mëkateve. Sikur që e cekëm edhe më herë, ne jemi të pajtimit të gjithë se islami është fe e lehtë dhe e lehtësimeve, por jo gjithë, jo gjithë kemi qasje të njëjtë karshi këtij realiteti. Andaj, ato ishin udhëzimet, disa nga udhëzimet që duhet të kemi parasysh, nëse dumë me pas qasje të duhur karshi lehtësimeve. Dhe gjithashtu te mëkatet, na gjithë themi, çdo njeri është mëkatar, gjithë gabojmë, rregull është kjo. Po a kemi të gjithë qasje të duhur karshi mëkatimit. Disa duke shkuar në një ekstrem të dëmshëm e disa duke shkuar në një ekstrem tjetër të paarsyeshëm e kështu me radhë. Normal. Havarixhët grupi i parë që ka dalë në Islam i dëmshëm që ka kërcënu pejgamberin, domethënë ë ë pjesëtarët e këtij e këtij grupi, këtij fraksioni, këtij sekti. Madje na ka inkurajuar me i luftu me gjithçka që kemi. Qasja, ku ka qenë devijimi i, i tyre. Pikërisht në këtë temë. Qasja e gabuar ndaj mëkateve. Ata kanë thënë çdo mëkat është dalë pej feje. Ke bo gjynah, s'je musliman më. A është kjo qasje e duhur? E tash disa për me për me kundërshtu këtë qasje të gabuar, kanë një qasje, thanë, çfarë mëkate të bën s'ka gajle. Me rëndësi është me kon musliman. Kjo qasje e gabuar, që ka shkaktuar përçarje, konflikte, probleme, devijime, madje lufta mes njerëzve. Qasje e gabuar ndaj mëkatit. Andaj, ne duhet të kemi qasje të duhur. Nga qasjet, udhëzimet e duhura, domethënë këtu, është ta kuptojmë se, pavarësisht ndarjes, mëkat i vogël, mëkat i madh, e kështu më kjo ndarje e domosdoshme me kuptu, se jo çdo mëkat i njëjtë, jo çdo mëkat një nivel. Dhe duhet të kemi trajtim të duhur karshi çdo mëkati, i vogël, i madh, ky mëkat është, po nuk është i madh. Ky mëkat është i madh, nuk mund të themi i vogël. Prandaj qasja e duhur është të njohim kategorizimin e mëkateve. Kjo është e para. Tjetra që duhet pas parasysh përkundër kategorizimit të mëkateve. Përkundër kategorizimit të mëkateve. Qasja e duhur është karshi mëkatimit është se çdo mëkat është i dëmshëm. Ia sheh sherrin. I vogël i madh koftë. Është i dëmshëm. Andaj kjo qasje të mundson me u rujt nga mëkatet. Me u mbrojt pej sherrit tyne, ngase nëse qasja jonë, është i vogël është ky, s'është haram i madh e kështu me radhë. Realisht, nga guralecët e vegjël, bëhet bjeshka e madhe. Andaj me pas kujdes, çfarë qasje, qasje sikurse ka thonë Ibn Mesudi, radiallahu ta'ala anhu, se besimtari i sheh mëkatet si një kodër mbi kokën e tij. mund mund ta ta ta ta përmbysin mund mund mund mund të bimi në çdo çast është si jo në kuptim të dësht zhgënjimit larg asaj jo në kuptim të pesimizmit por çdo mëkat nëse për shembull e themi se nditje i bëjmë pesë mëkate të vogla për një muj 150 mëkate të shkruara në fletoren tënde po çka pesë mëkate të vogla 150 po të 150 vogla din sa bën ditën e gjykimit për një muj ditë Mos flasim për të mëdhajat. Prandaj çdo mëkat është i dëmshëm. Kjo qasje e duhur. E vogël e madh i dëmshëm është. Largohu. I dëmshëm për shëndetin e besimit. Largohu. I dëmshëm për adhurimin. Largohu. Nga nga udhëzimet për qasje të duhur ndaj mëkat është se bindja jonë se çdo mëkat fakti që është i dëmshëm që përmenda, ndikon në komplikimin e jetës. Komplikon jetën e njerëzve. Shkakton probleme në jetë. Dhe ne duhet me pas këso qasje në jetën tonë, se problemet që na ndodhin, pra në jetën bashkëshortore, problemet që na ndodhin në jetën familjare, duhet që një hise të madhe të shkaktimit të problemeve t'ia kthejmë mëkateve tona. T'ia kthejmë mëkateve tona. Kjo qasja e duhur për mëkatimin. që t'i kthim veteve tona. Jo gjithmonë ta fajsojmë dikën. Ti ki faj, ti nuk bën. Jo, kthejmë vetes tonë. Shikoni njerëzit e mëdhenj si e kanë kuptuar këtë. Muhammed ibn Sirini ka thënë: "Problemi me gruan time, mosrespektin e saj nganjëherë ndaj meje. Pastaj, problemi që kam pas me me mjetin e udhëtimit, në atë kohë devën, apo telashe të caktuara, i kam pa, i kam pa në këto probleme mëkatet e mia. Në problemin e shkaktuar nga mëkatet e kam pa menjëherë, qoftë në raport me gruan time, në raport me fmijët e mi, në raport me shokët e mi, në raport me, madje me kafshën time. Kjo qasje e duhur, që çdokush t'i kthehet vetes, të pendohet te Allahu tebareke ue teala. Për këtë arsye shumë dijetarë kanë preferuar që edhe në situata të acarimit të raporteve bashkëshortore u çu me i fal dy rekate. Secili bashkëshort me u pendu te Allahu tebareke ue teala. Me kuptu se kanë ndikim, por mos me i konsideru mëkatet të izoluara nga jeta jonë. Mëkatet po në raport me Zotin, Allah më fal, ama jeta jetë. Jo, jo, janë të përziera. Mëkati, sikurse puna e mirë, vepra e mirë, ndikon në cilësinë e jetës, vallahi edhe mëkati ndikon në komplikimin dhe vështirësimin e jetës. Të kuptojmë se mëkatet janë të dëmshme. Pra kjo qasja e duhur karshi mëkatimit të nderuar vëllezër dhe, dhe, dhe motra. E, gjithashtu, e, nga ajo që duhet me kuptu është se qasja e duhur ndaj mëkateve është se të gjitha mëkatet Allahu i fal. Një që të thojë çka kom bo unë, Qasja e duhur ndaj mëkatimit është pendohem edhe Allahu më ndihmon. Po edhe në qofë se prap gaboj, prap pendohem. Kjo është qasja e duhur. Qasja optimiste, shpresëdhënëse. Qasja me këmbëngulje, me vullnet, me ambicje. Me insistim se unë pendohem edhe me lejnë Allahut s'kthehem më në gjynah. Por nëse ndodh me u kthy. Qasja e duhur është prap pendohem. Jo zhgënjim. Jo dëshpërim, po optimizëm, po shpresë, mirëpo shpresë e dëshmuar në vepra, me insistim, me këmbëngulje, me keqardhje, me vendosmëri. Dhe kjo qasja e duhur karshi mëkateve tona. Ne po që mëkatojmë, mirëpo, duhet me kuptu se çfarë qasje kemi karshi mëkatimit. Qasje e balansuar, qasje e balansuar, mes atyre që realisht e bëjnë mëkatin shkatërrues dhe dhe dhe dhe dhe, dhe rënues të besimit, por edhe atyre që e bëjnë pa ndikim. Jo, jo. Kjo qasja mesatare, qasja e balansuar mbi bazën e udhëzimit që i përmenda. Dhe të nderuar në fund du me përmbyll këtë edhe me një fushë të ndërmjet të jetës tonë që është me rëndësi, Pse tash ka shumë fusha në jetën tonë, por këto janë disa që pata dëshirë me i trajtu, duke përmend qasjet e duhura në këto situata dhe në këto fusha. Fusha e fundit që du me e trajtu është fusha e këshillës. Ne gjithë gabojmë dhe dikush na këshillon. Dhe të lumt na që kemi dikon që na këshillon. Begatia më e madhe që njeri ka në këtë dynja pas besimit në Allahun xhel-le ue ala është ta ketë dikon që këshillon. Ngase këshilla përmirëson. Po ne sot shëmtuar kishim me dalë në rrugë, nëse dikush nuk mund të na tregon për shembull se kemi një njollë ktu, po kemi pikë ktu, po këtë që. Shë ma bitna. Në e këshilë është një metë. Mirëpo, qasja qasja, domethënë për ta këshillu dikënd, duhet të jetë qasje e duhur. Ose ne kemi përmendur në takimin e kaluar se ë si mund të jetë qasja e gabuar në këshill. E kur qasja e gabuar, edhe e, e kur është qasja e gabuar në këshill, shpeshherë mund të shkakton më shumë telashe se vet problemi që ka dashur me e larguar. Shumë njerëz ndodh që në emër të asaj me e e e me e luftu një të keqe, e shkaktojnë një të keqe më të madhe se ajo që kanë qenë duke luftu. Kjo nuk është këshill më. Kjo nuk është më përmirësim kjo, kjo është shkatërrim. E qasjen e duhur. Si është qasja e duhur në këshill? E para të nderuar ë vëllezër e motra është që ta ku qasja e duhur Pra dikush për shembull art me thënë një hoxhë, ai hoxha e bën një veprim me dijen e tij, me lexim. E dikush nuk ka dije për këtë punë, mendon se kjo keq, thotë hoxha që po bën keq është. A ki dije për këtë punë, jo nuk kam po Andaj, me pas dije, me pas ilm, duhet këshillën me e bazu dikun. Gjithë duhet të ketë argument. Po ju jo me hamendje, ju jo me imaginata. Jo, jo me, jo me thashetheme. Jo me hamendje. Këshilla bëhet me dije, me ilm. Ka dije për këtë çështje. Duhet me e njoft problemin. Duhet me e njoft telashen. Duhet me e njoft mëkatin e caktuar. Çfarë mëkati është? Çfarë niveli ka? Çfarë probleme sjell? Pastaj me intervenu me këshillë. Andaj, gjithashtu qasja duhet të jetë e butë, me urtsi, me ditë si me iu qasë, çka me ditë si me iu qasë, me çka me iu qasë? Me urtsi, me maturi, me butësi, jo qasje e vrazhdë, ose sikurse kemi cekë në takimin e kaluar. Nga qasja e duhur në këshilë është edhe të jemi të sinqertë, të jemi të sinqertë, ta kemi për qëllim këshilën, jo hakmarrjen, Për hir të Allahut të Madhëruar, për hir që me pa dikon ma mirë, kaq, jo ma tepër. Nuk duhet me këshillu dikon për të dëshmuar epërsinë, unë po e këshilloj për me i kallzu se kush din këtu. Jo, jo këto janë të pasinqerta, këto s'kanë sukses. Qasja e duhur është qasja e sinqertë. Sikurse ë uh, shumë pejgamberë i kanë thënë popullit të tyre se la nuridu minkum jazan wala shukura. Këshilla jonë që po ju japim juve. Nuk është pse na dojmë nga ju mirënjohje apo kemi interes. Jo valla. Ne për hir të Allahut e bëjmë këtë, sinqerisht apo. Vallahi me këshillu për hir të Allahut, sinqerisht, do të ketë këshilla jonë tjetër ndikim tek njerëzit. Ne nuk duhet me ia kontestu kujt këshillën, me i thon s'je i sinqertë. Jo, jo, sinqeriteti është i brendshëm. Andaj çdokush nga ne duhet me me me e kontrollu sinqeritetin e tij, motivin e tij për këshillim. Ngase qasja e duhur në këshillë është vetëm qasja e sinqertë. Pastaj në qasjen tonë në këshillë duhet me pas parasysh edhe kohën, vendin, situatën, rrethanat, personin që po e këshillojmë. Nuk është një sikurse me e këshillu një të ri, sikurse me e këshillu një të vjetër, sikurse me e këshillu për shembull një prind, sikurse me e këshillu për shembull një fëmijë, sikurse me e këshillu një mësues, sikurse me e këshillu një nxënës. Po po zëllime. Si po qasesh? Si po e formulon këshillën? Dallon kjo prej kësaj. Gjithçka dallojnë. Prandaj me pas qasje, me pas këtë. Që është nga, nga, nga e, e, e, e, udhëzimet e duhura, nga qasja e duhur në këshillim është edhe, domethonë, e, këshillimi jonë mos t'jetë i kushtëzuar. Me çka i kushtëzuar? Me pranim. Unë po të këshilloj me kusht me ma pranu. Jo, s'është kusht. Nuk është kusht. Ti e thu mendimin tënd. Ti i qasesh nga këndvështrimi, ti menon se është keq. Për shembull, ose ai thot e di q'ë keq, po unë pe boj. E po masi ti s'po m'ngon mu, unë s't'thom mo ty kurrë. Jo, jo, jo, jo. Thu jo, po të këshilloj. Mundesh me lon ni kohë t'caktuar me pushu pak, pak më vonë, për shembull, në situatë tjetër, në mënyrë tjetër, prapë me e këshillu. E mos thuj, unë e këshillova, ai s'po, jo kështu apo. Mos e braktis kurrë vllan ton, mos e braktis kurrë motrën tonë. Gjithmonë të jemi aktiv në këshillimin e njëri tjetrit, por pa kushte. Pa kushte. Të kemi, domethënë, ë ë ë qasje të sinqert dhe të kryjmë obligimin që kemi ndaj njëri tjetrit. Kaq. Shuajbi alejhi selam, domethënë këshillon popullin e tij që të braktisin idhujt, të braktisin mashtrimin në peshore, të braktisin këtë dhe atë dhe çfarë tha? Wa ma tawfiqi illa billah. Pra suksesi jem është veç n'dorë të Allahut xhele ue ala. Ai s'pa thotë a kam me vendos, a kam me pas dobi, a kam me vendos, ka në qapë tëmë. Nuk do të përshamë në dikush me majtë ligjëratë uh, me kushte. Unë për po ju kallzoj ders, ama me kusht me konë 200 vetë. Jo. Ti thuja çfarë do. Ka pas dijetarë që kanë majt ligjërata me dy vet. Hala me t' njëri apo. E mos kushtëzo. Mos kushtëzo. Unë unë unë unë ju unë ju mësoj juve, ama me kusht me pas laptop. Mos kushtëzo kështu hëllavë. Me pas mirë, po s'ka përshtatju rrethonave. Gjitha këto janë domthon kushtëzime të panevojshme, qasje të gabuar në këshillim, e në përmirësim, e në mësim, e në informim, e kështu me radhë. Qasja e duhur është pa kushte, me çka ki mundësi jepe tënden, me një fjalë, me një fjalë, me një heshtje, me një heshtje, kaq, kaq ki mundësi. Dhe e pranan, mirë, s'e pranan, çështje e tij, kërkujmë situatë tjetër, moment tjetër, ndoshta dikush tjetër duhet me i thonë, s'prish punë, Por jo ne të kushtëzojmë, ngase kushtëzimi është i gabuar. Prandaj qasja ndaj këshillës, ndaj këshillimit të të tjerëve duhet të jetë gjithashtu e pakushtëzuar që të jetë e duhur apo. Këto janë disa udhëzime që kanë të bëjnë me këshillën edhe shumë tjera dhe të nderuar vëllezër dhe motra ndoshta me siguri ka pas ngarkesë me siguri në trajtimin e sontëm për shkak pikave të shumta, por mos i konsideroni këto pika por konsideroni vetëm disa udhëzime që na duhen për qasje të duhur në fusha të caktuara. A e kuptuat ku është e tëra? Domethënë këto pika mos i quni pika që t'ju shkakton ndoshta ngarkesë në kokën e juaj dhe në mendjen e juaj. Trajtoni i si, domthon, ka fusha të ndryshme në jetën tonë. Këto janë nga më të rëndësishmet. Dhe ne duhet që të kemi udhëzime për qasje të duhur në këto fusha. E këto janë çka udhëzime. Domthon, sikur se i përmena, në adhurim, domthon, në rast të fitneve, sprovave, trazirave, turbulencave, e kështu me radhë, pastaj qasjen ndaj leximeve, dhe pastaj mëkateve, dhe në fund, këshillës. Ka fusha tjera, pa dyshim, që duhet edhe në ato të informohemi për qasje të duhur, por siç thashë edhe përsëri Allahu xhele ue ala na mësoftë, dyert e të gjitha shtëpive, që ne duhet të futemi në to. Pse ka shtëpi që s'duhet të futemi në to. Ka shumë shtëpi në këtë dunja. Por ka disa shtëpi që ne duhet të futemi në to. Nga shtëpitë që të gjithë duhet të futemi në to është shtëpia e adhurimit. Patjetër. Andaj, kjo e tjera shtëpi që duhet patjetër të futemi në to, Allahu Xhele ue Ala na udhëzoftë kah dyert e duhura që të futemi në këto shtëpi, që të përfitojmë e ta shohim hairin e të strehohemi nga rreziqet e ndryshme që mund të na rrezikojnë. Allahu ju shpërbleftë, Allahu ju nderoftë, deri në takimin e ardhshëm inshallah dhe me rastin e radhës dhe përmesimin e radhës, Zoti ju nderoftë dhe Zoti ju ruajttë nga çdo e keqe dhe fatkeqësi. Esalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.